Musico cae lingvoi helpas al la cerbo. Ciu homoi, ciui estas lernintai duan lingvon, au ciui lernis music instrumenton, povas pli bone en memorigi telefon numeroin au aliaen aferoin. Yes, tion montras nova studajo. La causo estas che la cerbo devas peni malpli Studajoi dum la lasta iaroi jam montris che hobiai musicantoi cae du lingvai homoi pli facile memortenas multain aferoin. Actuala studajo nun liveras eblan explicon. Ilia cerbo laboras pli efike. Tion almenau proponas comparo de cerbae scanajoi de quardec unu viroi cae virinoi en la agio interdec nau cae tridec quin iaroi. Char, dum ciui partoprenantoi de la studo devis plenumi la sama in tascoin, pri en memorigo cae re ec cono, la cerbo de la hobiai musicantoi, cae de la dulin vuloi, montris malplida activezzo. Cetiui, ciui nec ludis instrumenton, nec regis duan lingvon, la cerbo aliflanque laboris videble pli, clarigas la autoro de la studajo cae neurosciencisto de la Universitato de Toronto en Canado. Ni ofte vidis che homoi, ciui estas lernintai instrumenton, au ciui plencrescis cun dua lingvo, povas pli facile memorteni telefonnumeroin, cae estas pli bonai en calculado per la capo nun ni habas indicon, kial tio estas tiel. Ke existas contexto inter videbla activezzo de la cerbo, cae la penado de la cerbo, tio montrigas en pli fruai studagioi. En normala caso, pli altigas la activezzo de la cerbo, iu pli malfacila farigas la penso tasco de la cerbo. Lau inversa concludo tio signifas, char la cerbo ce musicistoi cae du lingvae personoi montras mal pli da activezzo, gi devas peni mal pli, concludas la Canadai esploristoi. Per la musicumado, same ciel per la lernado de dua lingvo, malsamai areoi de la cerbo estas cun retigatai. Tiu reto estas utiligebla, tiam por aliai tascoi, diras la autoro de la studajo. Tiel restas alla cerbo plida energio por prilabori informoin in pli rapide, cae por memorteni plida aferoi. Tiu rilate, la hobiai musicantoi shainas esti ec ancorau pli bonai, o la dulin vuloi, almenau en tiu studajo. Ne nur iliai cerboi estas mal pli activae ce la solvado de la tascoi, ili ancau en memorigis aferoin pli rapide. La du lingvuloi estis concerne rapidezzon nur mal multe pli bonai ol la compara gruppo. Laula esploristo, la prilaborado de du lingvoi povis iomete bremsi la efficetzon. Ni ne credas che nur la musicumado cae la lernado de lingvo igas la cerbon pli efica. Tio validas ancao por aliai lernitae lertezoi, kiel danzado, pentrado au simile, opinias la scienzisto. Lia credo tial estas, defiu vian cerbon intelecte, estu malferma por novai aferoi. Tio igas vin pli saggia se li pravas, tiam tio helpas por resti mense capabla ancau en alta agio, cae tio povus procrasti malsanoin, kiel exemple de menson. Sed por povi compreni, kiel la lernado de music instrumento formas la cerbon, cae kiel per tio gia productivo pli altigas, tio postulas ancora pluain esploroin, precipe longtempain studoin, por el trovi la contexton pri la causoi de tio.